lasam un pārdomājam baznīcas sociālo mācību, un šajā reizē īpaši pievērsīsimies um, tādiem atsevišķiem aspektiem, kopējā labuma atsevišķi, um, nu, tādi īpaši aspekti, eh, ko baznīca izceļ, runājot, domājot un runājot par kopējā labuma principu, par ko mēs lasam un pārdomājam. Uh, un šeit uzreiz tādu kā kop, nu, tādu um, ievadu vispārīgu uzreiz gribas teikt, kad tiek izcelti, manuprāt, aspekti, kas ir e, ļoti labi saprotami, bet nevienmēr tik viegli īstenojami. Un ko es ar to domāju, ir vispirmām kārtām tas, ka e, kopīgais, viens no tādiem kopīgā labuma aspektiem ir, ka labumi ir piešķirti visiem. Es domāju, ļoti, ļoti daudzi, daudzi iespējams par to arī aizdomājas un uh, un, uh, un runā, it īpaši baznīcas kontekstā, kad zemē radījis Dievs un piešķīris mums visiem, ka tā ir kopīga mums visiem, uh, bet uh, pamēģināsim saprast, ko baznīca ar to domā, sakot, kad zeme ir dota mums visiem kā kopīga un, un jārūpējas kopīga par to, ir ne, nelielas nianses, ko ir vērts ņemt vērā Tāpatās uh, viena no lielām <laughs> niansēm, jeb aspektiem kopējā labumā ir, protams, arī privātīpašums. Kā tad ir? Viss ir dots kopīgai lietošanai, bet ir privātīpašums. Vai tas ir labi un, un, un kā tas ir? Uzreiz iesaka, jā, privātīpašums ir kā līdzeklis šī kopējā labuma nodrošināšanai un tiesību uh, īstenošanai. Un visbeidzot, uh, Trešais tāds lielais aspekts, eh, kas tiek izcelts, ir, ka kopējā labuma īstenošanai priekšroki ir jādod arī nabadzīgajiem. Arī par to mēs tūdaļ lasīsim un pārdomāsim. Nu, cerams, ka e, šīs katehēzes laikā arī noslēgsim šo kopējā labuma principu, un pēc tam jau nākošā, nākošās katehēzes ķersimies citiem principiem, kā subsidiaritātes principam tāds sarežģīts vārds, bet tas būs jau nākošajās katehēzēs. E, ja tev ir kādi jautājumi, vai tu vēlies e, nu, iesaistīties arī ar savu devumu, ne tikai jautājumu formā, bet arī varbūt tās ar savu kādu dzīves piemēru, paraugu, to kā tad īsteno šī kopējā labuma principa, nu, arī tie, tie aspekti, par kuriem šodien runāsim, tad tu droši to var darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. Bet eh, sākot pārdomāt par šiem aspektiem, kopējā labuma aspektiem, jeb eh, šajā gadījumā nodeļa, kur ir nosaukta kā labuma piešķīrums visiem, pārdomāsim vispirmām kārtām to, ka viens no būtiskajiem tādiem pamat aspektiem šajā kopējā labuma principā ir tas, kad uh, Eh, labumi ir piešķieti mums visiem. Kā tad šeit tiek teikts eh, sekojoši un lasu. Zemi un visu, kas to piepilda, Dievs ir paredzējis visiem cilvēkiem un tautām, tāpēc radītajiem labumiem vienlaidzīgi ir jābūt pieejamiem visiem saskaņā ar taisnīgumu, kas nav šķirams no mīlestības. Uh, tā ļoti, ļoti e, skaidri un gaiši tiek pateikts. Dievs radīja un viņš to ir devis visiem cilvēkiem, un tas arī jānodrošina, ka visiem ir pieejami šie e, labumi, taisnīgi sadalīti šie labumi, e, kas ir arī tāds kā mīlestības prasība vienam pret otru un kā atbildi uz, uz Dieva šo labestību dāvājot mums šo zemi. Dievs zemi ir devis cilvēku saimē, lai tā uztur visus savus locekļus, nevienu neatstumjot un nedodot kādam priekšroku. Tā turpina šīs dokuments. Te arī rodams zemes labuma vispārējā piešķīruma pamats. To es gribēju uh, nolasīt, kad uh, šis ir tas aspekts, uh, ka labumu vispārējā piešķīruma pamats uh, aspekts, uh, kas, nu, nu pat kā arī lasījumu pārdomēm, kad uh, zeme un viss radītais tiek dāvāts mums visiem, lai mēs varētu parūpēties par, eh, par cilvēkiem, par eh, zemes iemītniekiem, un turklāt eh, ne, kā teikt, neprioritizējot kādu noteiktu grupu vai diskriminējot kādu grupu, bet tiešām uh, um, neatstājot nevienu novārtā šajā gadījumā un nodrošināt, nodrošinot uh, visu vajadzīgo, lai, lai tiešām būtu um, uh, iespēja pilnvērtīgi caur šo, š, caur šo principu arī pilnvērtīgi attīstīties, uh, dzīvot, uh, jā, uh, būt, uh, nu tādu cilvēku cienīgu dzīvi iegūt, uh, citiem vārdiem sakot. Zeme ir Dieva pirmā dāvana cilvēku dzīves uzturēšanai, tā arī šeit tiek teikts. Um, tātad kā viena no tādām pirmajām dāvanām, ko mums Dievs ir devis, ir pati zeme. Um, es domāju, tagad ir īpaši šobrīd uh, pavests Francisks uh, ļoti, ļoti uh, Eh, uzsver šo aspektu par to, ka zeme ir mūsu kopīgā māja, tā viņš saka Laudato Si dokumentā, eh, eh, savā enciklikā, un, un, un ļoti, kā teikt, apraksta šo problemātiku, ar ko šobrīd sabiedrība un pasaule saskaras, un to analizē, vai ne, uzsverot šo, šo aspektu, ka zeme ir dāvana, kas mums ir dota, un mums arī vajag spēt parūpēties par to, bet šajā gadījumā arī īpaši runājam par to, ka mums arī ir jārod veidi, kā nodrošināt, ka šī dāvana ir taisnīgi lietota visu labumam un ne tikai kādu atsevišķu cilvēku. Cilvēks nevar iztikt bez materiālajiem labumiem, kas atbilst viņa primārajām baidzībām un ir viņa eksistences pamatnosacījums. Tā šeit tiek teikts, nu, kad tas, tas šie, šie materiālie labumi, ko Dievs mums ir devis, tas ir kaut kas, pēc kā mēs vienkārši nevaram iztikt, un tādēļ vēl jau vairāk ir arī taisnīgi jāsadala. Šie labumi viņiem, viņam ir absolūti neaizstājumi, lai pārtiktu, augtu, sazinātos, biedrotos ar citiem un lai spētu īstenot visaugstākos mērķus, uz kuriem viņš ir aicināts. Uh, savā ziņā uh, mūsu mērķis, <laughs> protams, ir Dievs, un lai mēs varētu nonākt pie viņa arī, arī mēs to varam izdarīt tad, ja mums ir šie, šie labumi, ko Dievs mums ir tevis, kas, tad, kas tad arī palīdz mums tiekties atkal pie Dieva, un pa vidu, ejot pie, pie Dieva, arī īstenot citus cēlākus, augstākus vai kā šeit tiek visaugstākos mērķus. Um, nu tā, tā kā jāapzinas, vai nekad um, mēs kā cilvēki izmantojot šo Dieva doto dāvanu zemi un to radību, kas, uh, kas ir dāvāta šeit, kad um, jā, tas nav pašmērķis, ka tas galu galā arī ved mūs uh, pie augstākajiem mērķiem, bet, bet visi šie labumi ir vajadzīgi, lai mēs to tiešām arī spētu īstenot. Tālūk, uh, Um, no tā arī izriet tas, kad, uh, šī, uh, kad visiem cilvēkiem ir tiesības šos labumus arī lietot. Uh, tie ir mums dāvāti un mums ir arī tiesības tos lietot. Šķiet ļoti pašsaprot, pašsaprotami, vai ne? Ikvienam cilvēkam jābūt pieejamam tādam labum, eh, labklājības līmenim, kas nepieciešams viņa pilnīgai attīstībai – tiesības uz labumu kopīgu lietošanu ir visas ētiskās un sabiedriskās kārtības princips, pamatprincips. Tātad tiesības uz šiem, um, tiesības lietot tos īpašumus, um, tās dāvanas, dieva dāvanas, kas ir, ka tas ir uh, pamatu pamats uh, mūsu gan sabiedriskajai kārtībai, gan arī, uh, kā šeit tiek teiks, ētiskajai kārtībai, kā tāds pamata princips, kas mums tiek uh, piedāvāts. Un, uh, un vienlaikus ar šīs tiesības ir mm, raksturīgas kristīgās sociālajā, kā kristīgās sociālās mācības tāds uh, būtisks aspekts, vai ne, tiesības lieta. Atkal, uh, tā lasot un domājot par to, nekas jau īpaši jauns netiek pateikts. Uh, Vai ne? Eh, to es pieļauju, ka mēs ļoti tā skaidri saprotam. Protams, eh, īpašumtiesības vai, vai tā zeme, kas mums ir dota, un mēs viņu varam arī lietot. Bet, ja paskatāmies apkārt, cik bieži mēs saskaramies ar to, kad nemaz jau tik līdztiesīgi šī, šī, šī zeme un šīs eh, vērtības vai šīs dāvanas nav sadalīts, un tādēļ arī baznīca runā par, š, par šiem aspektiem un uh, Un tādēļ, es domāju, ir, ir vērts klausīties un iedziļināties ar šajos baznīcas sociālās mācības aspektos, lai mēs varbūt tās daudz, daudz labāk pat apzinātos, apzinātos šos, šos tādus pamatprincipus, uz kā baznīca balstās runājot par cilvēku sabiedrību, par attīstību, par uh, arī individuālo galu galā attīstību un, un, un progresu, ja tā varētu pateikt. Šīs tiesības ir arī, un šeit tiek eh, īpaši tā izcelts, ka šīs tiesības ir um, pielīdzināmas vai tiek runāts par šīm tiesībām, eh, lietot šos labumus kā dabiskas tiesības. Tātad ierakstītas cilvēka dabā nevis tikai kādas pozitīvās tiesības, kas ir saistīts ar kaut kādiem sociāli vēsturiskajiem apstākļiem, un kuras var vienā brīdī būt derīga, derīgs princips, bet citā jau nē, ja tā var teikt, tad, tad šeit netiek uzsvērts, ka tā ir, tā ir dabiskā iedzimtās tiesības, kas ikvienam ir dotas. Un paturēt ar to arī prātā eh, to, to milzīgu vērtību tam, kad nekas un neviens nevar mums atņemt šo, šīs tiesības. Mēs to daļu arī redzēsim tālāk, kad runāsim eh, par to, kad um, šāda veida privilēģija, es pat teiktu, kas mums ir Dieva dota izmantot šo zemi uh, visu labumam, gan nenozīmē to, kad, uh, kad nav privāta īpašuma tiesības, vai ne, vai, vai kad uh, kad mēs varam pārkāpt eh, kaut kādas robežas otra cilvēka eh, tiesībās uz šo savu īpašumu, savu eh, tiesību realizāciju, ne, lietojot šos labumus, kas mums ir doti. Par to visu tūdaļ arī lasīsim un pārdomāsim, bet tas, ka dabiskās tiesības ir šīs tiesības lietot labumus un, un, un šī labumu tāda zemes piešķiršana visiem, tikai uzsver to, to nu, teikšu tā, pamatīgumu eh, šim, šim, šim principam, eh, ar ko ir jārēķinas. Un ir jā, jāapzinas arī tas, ka eh, šīs ir, šis princips ir tāds prioritārs attiecībā uz jebkuru cilvēka iejaukšanos labumu lietošanā. Eh, tas nozīmē, ka eh, nu, tas, ko jau es teicu, kad eh, šis princips ir tiesības lietot šos labumus, nozīmē, ka ir arī ierobežotas otra cilvēka tiesības iejaukties šī, šo labumu lietošanā. Bet tas gan arī nozīmē to, ka ir jābūt kārtībai, nu, kas, kas tad atrunā uh, to, kā tad, kur ir robežas, kā, kā varam izmantot un lietot šo zemi, uh, kur var, varbūt tās arī beidzas mūsu tiesības uh, uz, kaut kādām, uz kaut kādām privilēģijām, <laughs> ja tā varētu teikt. Bet kas ir būtiski, lai varētu tiešām šo tiesisko kārtību un sociālo ekonomisko sistēmu um, veidot tādu cilvē, cilvēcīgu, <laughs> ja gribas pat tā varbūt tās lietot. Visas pārējās, jebkura veida tiesības, ir tiesības uz privātu īpašumu un privātu tirgus tiesības, gan tiesības uz privātu īpašumu, gan brīvā tirgus tiesības ir pakārtotas principam, ka labumi piešķirti visiem. Tāpat šeit tiek uzsvērts, kad šīs e, privāta īpašuma tiesības, brīvā tirgus tiesības, e, viss tas, e, ar ko arī mūsu modernā pasaule, jo īpaši saskaras ir, ir jāskata arī caur šo prizmu, kad tas viss mums ir zeme, mums ir dāvāta kā dāvana kopīgam labumam un kopīgai lietošanai. Bet jā, jautājums, bet kā, kā tad to mēs vislabāk varam īstenot un vai nav tā, kad mēs tad pavirši izturamies, ja jau visi varam lietot tad arī pavirši varam izturēties pret to, nē, tā gluži tas arī nav un, un tiek atrunāts un paredzēts, ka mums tomēr ir ar atbildību jāizturas un ka mums ir tomēr arī kaut kādas robežas. Tātad, kas tad šeit tiek teiks, lai, lai labumu vispārējā piešķiruma principu konkrēti īstenotu dažādos kultūrālajos un sociālajos apstākļos, precīzi jānosaka veidi, kā tas darāms, robežas un mērķi. Tātad, lai mēs varētu – lietot šo visiem doto zemi un tiesības lietot šo, šos īpašumus vai šī, šo, šo dāvanu, kas mums ir dota, tad ir jānosaka veidi, kā tas ir darāms, robežas un mērķi. Tas šeit tiek teikts. Un tas nozīmē to, ka viss ir pieejams ikvienam, jeb visiem, bet tas nenozīmē arī to, ka neviena un tā pati, ka viena un tā pati lieta kalpo vai pieder ikvienam jeb visiem. <laughs> Tāds sarežģīts uh, vārdu salikums. Bet, uh, ko tas nozīmē? To, ka no vienas puses, jā, viss pieder visiem, ja tā varētu teikt, bet tas gan nenozīmē, ka uh, kad viena un tā pati lieta uh, pieder vienlaikus uh, ikvienam, visiem, vai ne? Um, nu, jā, te tas sadalījums tad uzreiz uh, ir redzams, kad, uh, kad šis uh, kopējā, eh, kopējā labuma, ja vispārējā sadalījuma princips uh, tomēr ir daudz niansētāks. Ne? Eh, un te jau mēs ejam tajā virzienā, lai runātu arī par uh, privātu īpašumu, uh, par, par privātu īpašumu tiesībām. Patiesība ir tāda, ka visi piedzimst ar tiesībām lietot zemes labumus, taču patiesība ir arī tā, ka ka, lai nodrošinātu, ka šīs tiesības tiek izmantotas vienlīdzīgi un atbilstoši, nepieciešama reglamentēta iejaukšanās, kas ir valsts un starptautisko vienošanos auglis. Tātad, lai šīs savas tiesības ik viens varētu īstenot uz un lietot zemes labumus, tad ir nepieciešama arī e, reglamentācija, likumdošana, ko var noteikt no valsts un starptautiskajām institūcijām, kā tad mēs varam uh, šo, šo, šos labumus lietot, un kādas ir šo labumu lietošanas robežas un, un protams, arī mērķi. Tāpat nepieciešama arī tiesiska kārtība, kas nosaka un precizē šos tiesību izmantošanu. Un tas mūdina izstrādāt tādu tautsamniecisko redzējumu, ko būtu iedvesmojušas likumiskās vērtības, lai varētu veidot taisnīgu un solidāru pasauli, kurā bagātību radīšana iegūtu pozitīvu funkciju. Nu jā, tātad eh, šo, šo tiesību lietot zemes labumus eh, tomēr reglamentē, nosaka vai, vai eh, vada, veido tiesiskā kārtība, ko nosaka valsts vai starptautiskas institūcijas, taču baznīca saka, ka šiem principiem, jeb šiem likumiem būtu tādā veidā jābūt izstrādātiem, ka tie varētu būt balstīti tikumiskās vērtībās, lai tiešām veidotu taisnīgu un solidāru pasauli. Un lai arī tā pati nu, bagātības radīšana uh, Eh, būtu ar pozitīvu funkciju, eh, lai, lai eh, tā bagātība, kas tiek radīta, tai būtu arī, gribas teikt tā, pievienotā vērtība visai sabiedrībai un ne tikai atsevišķiem cilvēkiem. Bet jā, tad, tad baznīca uzsver to, kad ir šī reglamentācija, bet šo reglamentāciju jeb likumdošana, kas nosaka īpašuma lietošanas tiesības ir jābalsta uh, eh, likumiskās vērtībās, tā šeit tiek uh, teikts. Eh, manuprāt, tagad arī šis vārds likumiskais atgriežas aizvien uh, vairāk atpakaļ apzinoties, ka ir jābūt tomēr kaut kādām tādām uh, fundamentālām pamatvērtībām, uz kā mēs balstām mūsu dzīvi, ka nevaram tā vienkārši mm, ekonomiskajās interesēs eh, balstīties, tas nenodrošinās vēlamo rezultātu. Um, Tātad ieguldīt pūles eh, šajā um, um, kopīgā labuma veidošanā un lietošanā tā, lai ik vienai personai un visām tautām nodrošinātu nepieciešamos apstākļus vispusīgai attīstībai. Tas ir jādara um, ar, ar, ar šādu skatījumu jāskatās uz šo kopīgo labumu un uz to labumu izlietošanu, pielietošanu un tiesībām vai tiesību robežām attiecībā uz to, kā tad lietot šos kopējos labumus un, un jā, lai nodrošinātu nepieciešamos apstākļus vispusīgai attīstībai. Tā, ka visi varētu sasniegt savu ieguldījumu cilvēcīgās pasaules veidošanā – tā lai mēs e, ik viens un tāda pašrealizācija, e, kas, manuprāt, arī ir būtisks aspekts tādai jēgpilnai dzīvei un, un tiešām piepildītai dzīvei, tā lai, lai ar šo labumu lietošanu palīdzētu mums um, sniegt arī savu cilvēcīgo tādu um, ieguldījumu pasaules uh, veidošanā. Mm? Un, un to darot ik viens varētu dot un saņemt, eh, un kurā vienu progress nebūtu šķērslis citu attīstībai, ne arī ieganst viņu pakļaušanai. Nu, tāds uh, ideāls, jā, kad uh, šo, šo labumu lietošana, šo, šī progresa uh, veicināšana nevar būt par uh, šķērsli citiem, uh, uh, lai arī viņi varētu uh, pilnvērtīgi, e, pilnvērtīgi attīstīties un, un, un nodrošināt sev visu nepieciešamo. Tāpat tās kā nevar būt arī par ieganst šo labumu lietošana, lai pakļautu kādus, e, un, un nu, gribas pateikt, pavērdzienāt. Un dažreiz tas tā vien šķiet, kad arī notiek. Nu tā, tātad šis e, viens no pamatādiem aspektiem kopējā labuma izpratnē ir tas, ka uh, eh, labumi tiek piešķirti visiem, bet uh, eh, tad daudz nu, niansētāk tas tiek apskatīts. Uh, dažbrīd, manuprāt, mēs ļoti mīlam atsaukties uz šo, kad Dievs ir radījis un tas ir dā, do, dā, domāts visiem, un līdz ar to mēs uh, dažreiz tādus kristiešus varam satikt, kuri uzstāja, ka, nu, ka viņiem ir tiesības patvaļīgi uh, un pārkāpjot otra tiesības eh, tad izmantot kaut ko no savu. Un es šeit nedomāju pat eh, zakšanu vai tādu lietu, bet, eh, bet tādu mm, nepatīkamu varbūt tās rīkošanos ar, ar, ar šo kopīgo labumu un bezatbildīga rīkošanos. Tad šeit mēs dzirdam, ka nē, <clears throat> tas, ka tas dāvāts mums visiem, uzliek ar pienākumu atbildīgi, mums visiem kopīgi atbildīgi pret to arī izturēties, vienlaikus arī respektējot uh, Uh, otru cilvēku vai cilvēkus ap mums un, un, un, un ļaut uh, ikvienam uh, tomēr izmantojošos labumus arī pilnvērtīgi un pilntiesīgi attīstīties. Tālūk. Bet ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai uh, turpinātu šo uh, katehēzi nedaudz par privātu īpašumu. atzīstās, cik dziļi sirdī man tava vietā. Man šodien tev atzīstas, bez tevis elpas trūkst. Man šodien tev jāatzīstās, tu esi īstais draugs un mans plāns. Man šodien tev jāatzīstas, bez tevis sāpes vien. Bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav nemaz. Bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav. šodien tev jāatzīstās, cik ļoti mīlu tevi, mīlu tevi. Man šodien tev jāatzīstās, bez tevis manis nav. Bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav. Bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav. Bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav nemaz. Bez tevis manis. bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, nemaz bez tevis manis nav, bez tevis manis nav, bez tevis manis nav. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, sveicināti! Šeit priesties Jānis un dienas katehēzē runājam un pārdomājam par kopējo labumu un daudz niansētāk jau par atsevišķiem kopējā labuma um, nu, tādiem principiem, um, kam, kas ir jāņem vērā uh, runājot, domājot par kopējo labumu, bija kāds telefons zvans un, un saka, jā, kaut kur tas jau ir dzirdēts <laughs> un tāds kā komunismu atgādina. Domāju, ka jā, daudzi varbūt tas arī pārmet paznīcēja tādu komunisma tipa lietu, bet vai tā tas gluži ir? Jā, bet tā jau ir cita tādā gadījumā saruna. Gribu turpināt par šo šīs dienas tematiku un varbūt tās tas arī uh, Eh, palīdzēs ieraudzīt, kur varbūt tās atšķiras eh, nu, kaut kādā mērā vismaz eh, baznīcas sociālā mācība no komunisma. Nu jā, bet tātad par privātu īpašumu. Cilvēks ar savu darbu, liekot lietā prātu, spēja pārvaldīt zemi un darīt to par sevis cienīgu mājokļu un iegūt ar darbu um, sev arī privātu īpašumu. No tā izceļas, veidojas ar, no šī darba, kas tiek ieguldīts, iegūst šo privātu īpašumu. Privāta īpašums un citas labumu privātās piedrības formas nodrošina veidi, kas ikvienam cilvēkam nepieciešama, nepieciešami viņa paša un ģimenes neatkarība un ir, un kas ir jāuzskata par cilvēka brīvības piepildījumu – Eh, papildinājumu, piedošanu, papildinājumu. Tad, tad eh, vispirmam kārtām tiek atzīts tas, ka eh, cilvēks īstenojot šo, šo zemes pārvaldīšanas principu, lietošanas principu, par ko nu pat pirms muzikālās pauzes runājām, un ar savu darbu, ar savu izgu, izgudrotību, izgudrošanu, ar savu prātu un, un, un savām spējām arī rada un iegūst sev šo privātu īpašumu, kas ir ļoti normāli, kas ir ļoti eh, saprotami un kas arī ir um, tas, kas nodrošina ikvienam visu nepieciešamo gan viņam pašam, gan viņa ģimenei. Un kas nodrošina arī šo uh, tādu cilvēcisko un, un arī vajadzīgo neatkarību. Un vienlaikus šis privāta īpašums uh, arī jāuzskata par uh, cilvēka brīvības uh, papildinājumu, kad man pat gribas teikt tādu kā brīvības nodrošinājumu. E, katram ir jābūt arī ar šīm e, privātu īpašumu, ar privātu īpašumu, kas var nu jā, papildināt, nodrošināt to, ka mums ir e, šīs, šī brīvība īstenot arī sevi un, un, un savu, savu aicinājumu. Jā. Brīvības pamatnosacījumiem uh, pilsoniskās brīvības pamatnosacījumiem uh, tiek rosināta arī šī vajadzība uzņemties atbildību. Uh, kā tādas brīvības nosacījums ir atbildības uzņemšanās, citiem vārdiem sakot. Privāta īpašums, privāt īpašums ir būtisks patiesai sociālas un demokrātiskas tautsēmniecības politikas elements, kas nodrošina taisnīgu sabiedrisko kārtību, uh, Baznīcas sociālā mācība prasa, lai īpašumtiesības būtu vienlīdz pieejamas visiem. Jā, tātad šis privāta īpašums ir arī tas, kas garantē gan sociālo, gan demokrātisko, tādu uh, politisko um, kārtību, uh, kas nodrošina taisnīgu sabiedrisko kārtību, citiem vārdiem sakot. Ne, man liekas, ka šis tā kā atšķiras arī no, no komunisma uh, uzskatiem, vai ne, kur bija kolhozi, um, pat es vēl atceros ehm, no savas, savas jaunības ehm, par tādām lietām, bet arī, arī par to šeit tiek teikts, ehm, runāts arī šajā sociālajā mācībā. Bet citiem vārdiem sakot, tāds eh, kopīgais labums un, un zemes tāda sadalīšana, vienlīdzīga un taisnīga sadalīšana un lietošana eh, savā, savā savas personīgās un savas ģimenes eh, izaugsme, kā arī sabiedrības attīstībai, um, neiet pretrunā arī ar privātu īpašumu tiesībām, gluži otrādi papildina šīs, šīs tiesības lietot eh, šo, šo Dieva doto zemi un šo, šo, eh, šo dāvanu, kas mums ir dota, un līdz ar to arī īstenot šīs lietošanas tiesības un pārvaldīšanas tiesības, nu, atbilstoši uh, man, man pat gribas teikt tam, kā, kā Dievs to ir iecerējis, jā, nu, tā tas ir laikam, jā. Kristīgā tradīcija tiesības uz privātu īpašumu nekad nav uzskatījusi par absolūtām un neaizskaramām. Tas arī ir jāņem vērā, kad mūsu kristīgajā tradīcijā tomēr šīs privāta īpašuma tiesības nav pilnīgi neaizskaramas un absolūtas. Ehm, tiesības uz privātu īpašumu ir pakārtotas kopīgās lietošanas tiesībām. Ehm, tātad ehm, tā, ka savā ziņā tā kā šīs š, kopējā lietojuma tiesības tā kā pārspēja privātu īpašuma tiesības. Ehm, vai ir pakārtotas arī šīm, eh, šīm kopējā labuma eh, eh, lietošanas tiesībām, vai kā šeit arī tiek teiks, labuma vispārējām piešķīrumam, kad, kad visi šie principi ir savstarpēji saistīti. Par to jau mēs arī lasījām pašā sākumā, kad mēs nevaram vienu aspektu izcelt un uz tā būvēt un balstīties uh, savā izpratnē par lietām, bet kad ir, ir daudzie šie uh, aspekti arī kopējā labuma izpratnē ir daudzie šie aspekti, kas ir savstarpēji saistīti un, un jārespektē e, vienlaikus atzīstot arī e, e, šīs mācības tādu, nu jā, tas ir diezgan sarežģīti kompleksi. Nu tā, šis princips nav pretrunā privāti īpašuma tiesībām, vienlaikus arī tas tiek uzsvērts, bet norāda uz nepieciešamību tās reglamentēt Tātad šīs privāta īpašuma tiesības, kuras nav absolūtas un neaizskaramas, kuras ir pakārtotas šī kopējā labumā citiem principiem, gan nenozīmē to, ka būtu pretrunā šīm, šie, šiem principiem, bet gan vēlreiz tikai tiek uzsvērts tas, ka šīs privāta īpašuma tiesības ir jā, jāreglementē. Nu, citiem vārdiem jānosaka likumi, ar kā palīdzību tad uh, cilvēks var uh, baudīt šo, šo privilēģiju, privātu īpašumu privilēģiju. Privāta īpašums neatkarīgi no konkrētajām regulējuma formām un ar to saistītajām juridiskām normām savā būtībā ir tikai instruments labuma vispārējai piešķīruma principu ievērošanai, un tātad tas ir nevis mērķis, bet līdzeklis. Tātad eh, privāta īpašuma, privāta īpašums uh, neatkarīgi no uh, regulējumiem, no likumdošanas, uh, pēc būtības ir līdzekļa instruments, uh, lai nodrošinātu šo vispārējo labumu tādu sadali. Uh, Un tas nav, citiem vārdiem sakot, uh, kā tāds mērķis vai, vai, jā, vai līdzeklis. Eh, bet tikai līdzeklis, tā teikt. Tātad šis eh, labumu, vispārējais labumu sadalījums nav vis tāds eh, mērķi, bet tiešām līdzeklis, lai nodrošinātu to, ko mē, par ko mēs lasām, ka Dievs mums ir devis šo, šo zemi, uzticējis šo zemi kopīgai lietošanai, un kad mums tā ar cieņu ir arī jārespektē un vienlaikus jārespektē arī cilvēki, eh, kuriem ir dots kopīgai lietošanai. Baznīca sociālā mācība mūdina atzīt, ka jebkurai privāta īpašuma formai ir arī sociāla funkcija. Un tā ir šī saikne ar kopējo labumu cilvēkam, izmantojot labumus, kas viņam liederīgi pieder, tie jāuztur jāuztver ne tikai kā viņa īpašums, bet arī kā kopīgais labums, proti kā tādi, kam jānes labums ne tikai viņam, bet arī citam. Tātad šī sociālā dimensija, aspekts šajā īpašumu, privātu īpašumu lietošanā ir tas, ka mums jārūpējas par to, lai, lai, lai šis labums, ko mēs baudam kā privātu īpašumu, um, nebūtu tikai ekskluzīvi manai bagātināšanai vai, vai labuma veicināšanai, bet arī e, ir atvērts uz e, to, ka citi arī var e, iegūt, gūt no šī arī labuma. Jā, nu kā tas dzīvē izpaudzes viena lieta ir, ja tas privāti īpašums kā māja, kaut kas cits pavisam, ja tas ir kā biznes, kā uzņēmums vai, vai lauksaimniecība un tā tālāk, ne, tad mēs daudz vieglāk redzam, kā tad, kā tad šis kopīgi pielietots īpašums var, vai kāds ir privāti īpašums var nest ar kopīgo tādu labumu. Rīkojoties sev piedarošajiem labumiem, cilvēks nedrīkst nerēķināties ar to lietošanas sekām. Viņam ir jārīkojas tādā veidā, kas nāk par labu ne tikai paša un ģimenes, bet arī kopējam labumam. Pienākums nepieļauj, ka viņam piederošie labumi būtu neproduktīvi, bet kluž otrādi tie ir jāizmanto produktīvi. Nu jā, tāda, tāda paviršība, nevīšība, uh, uh, nerēķināšanās ar sekām, uh, nu ja viss tas, par ko arī mūsdienās ļoti daudz, ne tikai baznīcā pāvis Francijas, bet uh, arī tie, kas ir ar zaļā dzīvesveida piekritēju un, un, un visi, eh, visi šie um, ilgspējīgā dzīvesveida piekritēji jau runā, arī baznīca jau, vairāk, vai, jau vairākus gadus, gadu desmitus uh, par to ir uh, rakstījusi, kā šeit baznīca sociālajā mācībā, vai ne, un runājusi, uh, kad tā atbildība ir jāuzņemas, uh, un, un kad ir, ka mēs nevaram būt nevīžīgi, ka mēs nevaram uh, ļaunprātīgi izmantot tikai sevis um, bagātināšanai, um, vai, vai ka mēs nevaram atstāt to novārtā un, un tā kā nebūt produktīviem, kad gluži otrādi ir jābūt produktīviem, nu, kad, ja tu pozitīvo virzienu mums norāda, uh, uz kuru mēs, mums ir jādodas, domājot arī par privātu īpašumu. Tāpat tas arī nozīmē, ka tas, attiek, ka tas attiektos arī uz tautsēmniecības un te tehnoloģijas progresa jautājumiem, ar kuriem mūsdienās jo īpaši mēs šobrīd saskaramies. Jā, tehnoloģiskā attīstība un arī tas ir um, iekļauts šajā privātu īpašumu uh, regulējumā. Uh, turklāt ir jālikvidē barjeras un monopoli, uh, kas daudzām tautām aizšķērso attīstības ceļu, un visi gan individuāli, gan nācijas jānodrošina ar pamat līdzekļiem, kas tiem dotu iespēju būt līdzdalīgiem attīstībā. Atkal, tik ļoti um, vienkārša un elementāra, elementārs uzstādījums. Bet, ja tagad padomājam, cik bieži un, un varbūt tās pat individuālā līmenī, cik bieži ir nācies saskarties ar to, kad Eh, ir šķēršļi, ir problēmas, kad tie principi nav atbilstoši izveidoti un bieži vien darbojas pret mums, neļaujot tad arī pilnvērtīgi, kā šeit teikt, eh, attīstīties individuāli vai nāciju, tautu, valstu līmenī, ja, kad jāraudzes, jāraugas arī uz to, lai tehnoloģiskie vai, vai šobrīd mūsdienās jau ne tikai tehnoloģiskie, bet arī uh, Ehm, ehm, visi šie biznesa ehm, modeļi, kas valda, lai tie būtu, nebūtu tādi, kas atņem kaut kādiem reģioniem, Āfrikai vai, vai Austrum <laughs> Eiropai, piemēram, mēs iespējas pilnvērtīgi arī attīstīties, par ko daudz, daudz, manuprāt, tiek runāts. Tātad īpašums sniedz veselu virkni objektīvu priekšrocību, labākus dzīves apstākļus, nodrošina nākotni plašākas izvēles iespējas, un tādēļ ir tiešām jārūpējas, lai šīs privāta īpašuma tiesības būtu um, um, labi izstrādāts. No otras puses, īpašums var sniegt arī iluzorus un kārdinošus nu, uh, solījumus. Sabiedrība, cilvēks vai sabiedrība, kas absolutizē īpašuma nozīmi, kļūst par visradikālākās verdzības upuri. Nu, jā, šeit atkal mūs eh, brīdina baznīca, kad eh, ja, ja mēs nostādām šo īpašumu, īpašumu, īpašumu tiesības, eh, vai mēs kaut kādā veidā absolutizējam šīs īpašuma, īpašuma tiesības, mēs varam kļūt par upuri pašiem, paši savam uh, īpašumam. Īpašnieks, kas neapdomīgi kalpo saviem labumiem, kā alkam kļūst par to īpašumu, un tie viņu paverdzina. Jā, atsauc arī uz, uz bībeli. Nu, kad neapgriežas otrādi, mums, mums Dievs ir uzti, cilvēkiem Dievs ir uzticējis šo zemi un tos labumus, audziet un vairojieties, ap, apsaimniekojiet un, un, un izmantojiet to visu labi, bet jā, ja, kādā brīdī pavērš, pagriežas šī vērtību, teiksim tā arī skala izpratne citādāk un, un, un, un šī privāta īpašums ieņem jau tādu elka uh, vietu, tad var sanākt tā, ka mēs cilvēki pat tiekam pavērdzināti. Nu, tas ir tāds kā brīdinājums izskan šeit. Tikai tad, ja ancīs, ka materiālajie labumi ir atkarīgi no Dieva radītāja un par to mērķi nosaka kopīgo labumu, tiem var piešķirt atbilstošu funkciju kā derīgiem rīkiem cilvēku un tautu izaugsmē. Nu, tas, ko bieži vien saka prioritātes, sakārtot savas prioritātes, un šeit eh, savā ziņā arī tā kā izskan, nu, kad ieraudzīt uh, to vērtību uh, attiecības, kuras uh, Dievs ir devis, un, un, un nevajag viņa vietā nostādīt šo privātu īpašumu, nu, kad mums ir jābū, jā, jābūt ar veselīgu tādu izpratni par privātu īpašumu, un vienlaikus ne tikai atstājot to kā tādu subjektīvu un, un, un plūstošu izpratni, bet arī reglamentējot ar likumdošanu, mēs varam varbūt tās tiešām nodrošināt to, kad um, šis privāta īpašums un šī zemes kopējo labumu lietošana um, tiešām veicina šo uh, cilvēku un arī valstu uh, eh, izaugsmu, veselīgu uh, tādu valstu izaugsmu. Ja? Bet, nu, atkal daudzas lietas, kas ir jāņem vērā un, un uh, jā, jāpārskata, jo, diemžēl, ne viss tik labi notiek. Eh, ejam vēl vienā mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo eh, dienas katehēzi vēl arī ar eh, vēl vienu lab, kopējā labuma principu tādu aspektu, un tas ir priekšroka nabadzīgajiem. Thank you. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī, kuru tikai tu viens spēj dziedināt, kuru tikai tu viens spēj mierināt. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā manā sirdī, kas bez tevis nesadzīst, kas bez tevis nenorīst, jo tu esi mana upe, manas dzīvības upe, jo es esmu. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Jo tu esi. ienāc savā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc savā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc savā vietā, manā sirdī. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināts, sveicināts, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par kopējā labuma uh, principu un to nedaudz jau sīkāk apskatījām, pievēršoties uh, trījiem aspektiem, kas bija uh, tas, kad zeme un šie labumi ir sadalīti mums visiem, kā dieva dāvana, uh, kad uh, privāti īpašums ir tā forma, kurā mēs tad šo uh, gribas teikt, tā dieva dāvana arī eh, pārvaldam eh, vislabākā veidā un kas nodrošina ar pilnvērtīgu attīstību un brīvību, kas cilvēkam ir vajadzīga. Un visbeidzot, <clears throat> baznīca uzsver arī eh, to, kad šajā kopējā labumā aspektā ir jāredz nabadzīgos. Tātad nabagiem jādod priekšroka uh, saskaņā ar labumu vispārējā piešķīrumu principu īpašu uzmanību jāvelta trūcīgajiem, atstumtajiem un jebkurā gadījumā tiem, kam dzīves apstākļi liedz pienācīgu izaugsmi. To parāds gan tuvāk mīlestības, kristīgās tuvāk mīlestības darbs, ne, gan arī attiecas uz ikvienu kristieti ne tikai kā sekojot Kristum, bet arī kā uh, sociālo atbildību, kas no mums tiek uh, sa sagaidīta un kas arī nosaka to, ka mūsu dzīvesveids, lēmumi uh, ir, ir apskatīts, jeb saistīta uh, ar, ar šī kopējā labuma izmantošanu un uh, piederību. Nu, tālūk, uh, tad prioritizējot uh, nu, es tā saku, prioritizējot, jeb dodot arī priekšroku nabagiem tiem, kuriem varbūt tās e, ir liekta, liekti līdzekļi, liekta šīs iespējas pienācīgai e, vai šie apstākļi pienācīgai izaugsmēji. Tālūk. Uh, jā, uh, tātad šī vienlaikus arī baznīca saka, ka, protams, tāds kristīgais realisms e, liek saskatīt to, ka šī tāda nabadzības novēršana no vienas puses prasa ļoti augstas tādas pūles e, un ieguldīšanos, bet no otras puses arī tādā um, ideoloģiskā skatījumā, jeb, kā šeit saka, mesijānisma, tādā perspektīvā um, nevajadzētu saglabāt ilūzijas vai uh, uzturēt ilūzijas, eh, pieņemot, ka šajā pasaulē iespējams pilnīgi novērst nabadzības problēmu. Nu, jā, no vienas puses redzēt šo kristīgo uzstādījumu un censties īstenot visu iespējamo, lai um, izskaustu nabadzību, bet no otras puses arī uh, neļauties ilūzijām uh, un ideoloģiskiem kādiem uzstādījumiem, apzinoties, ka nabadzīgie arī, kā pats Jēzus saka, vienmēr būs ar mums, un mēs, mēs visi tiksim tiesāti arī uh, ar pēc tā, kā mēs attieksimies pret uh, tiem, kuriem, kuriem ir vajadzības. Uh, tātad, jā atsauc uz Mateja evaņģēlī. Kungs mūs brīdina, ka mēs tiksim šķirti no viņa, ja nevērīgi izturēsimies pret nabadzīgo un mazo viņa brāļu neatliekamajām vajadzībām. Skarbi, skarbi skan, un tomēr, jā, baznīca uzsver, uh, kad mēs nevaram ignorēt, mēs nevaram izlikties, ka nav šī nabadzības realitāte, šī posta realitāte, ka mums jādara viss iespējams, jābūt realistiskiem, jādara viss iespējamais, lai to izskaustu, bet apzinoties arī, kad viņi ir un būs, un kad līdz ar to mums vienmēr jābūt vērīgiem pret, pret šiem nabadzīgajiem cilvēkiem. Uh, um, jā, protams, es, eh, no kurienes te nāk eh, šis, šis aicinājums, tas ir Kristus labās vēsts, aicinājums kalna svētību, aicinājums Kristus paraugs, kas mūs uh, mudina arī pievērsties šiem nabadzīgajiem. Tas ir mūsu tāds pamats, uh, kas saka, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Princips, uh, protams, ne jau uh, viegli prātīgi, bet, bet, bet vienlaiks ļoti uzstājīgi tiek uzsvērts uz šī principa. Un dāvanu došana nabagiem ir viena no galvenām tuvāk mīlestības liecībām, bet tas gan neizslēdz arī to, kad mums, mūs, mēs tiekam mudināti pievērsties nabadzības problēmas sociālajiem un arī uh, politiskajiem aspektiem, cenšoties iesaistoties, lai tos arī risinātu. Baznīcas mācība pastāvīgi atgriežas pie saiknes starp tuvāk mīlestību un taisnīgumu un, un, un šo vaidzību parūpēties arī par nabadzīgajiem un darīt visu gan sociāli, gan politiski, gan arī ļoti praktiski, um, kā dāvanu došanu, to redzot kā taisnīgumu atjaunošanas uh, um, E, veidu, e, nevis vienkārši kā žēluma izrādīšanu. Kad mēs nabagiem dodam nepieciešamo, mēs nedāvājam no sevis, bet atdodam viņiem atpakaļ to, kas viņiem pieder. Tā e, pateikt, šeit tiek teikts. Mēs daudz vairāk izpildām pienākumu, ko prasa taisnība, nekā veicam žēlsirdības darbu. Tātad uh, Dāvājot un rūpējoties par nabagajiem, mēs atjaunojam taisnību. Tā nav žēlsirdība, eh, dodot dot otram to, kas viņam pienākas. Eh, tā ir taisnības atjaunošana. Tā ir, eh, šādā skatījumā būtu vairāk jāuzlūko. Tātad, nu, kā beidzamais šī rīta katehēzē, tas, kas jādod pēc taisnības, nav jāpasniedz kā mīlestības dāvana Tas, kas jādod pēc taisnības, nav jāpasniedz kā mīlestības dāvana. Šķiet, tik bieži vien mēs varonīgi pasniedzam šīs dāvanas, žēlsirdības ehm, darbus veicot vai iesaistoties sociāli politiskajās kaut kādās aktivitātēs, eh, risinot nabadzības slieksni, nabadzības problēmu, mēs pasniedzam kā tādu milzīgi varonīgu žēlsirdības, mīlestības eh, eh, darbību. Uh, bet eh, tā ir taisnības atjaunošana, eh, un, un daļēji tā ir arī atkarīga no mums, eh, vai mēs ar savu rīcību un savu attieksmu uzvedību ļaujam cilvēkam atgūt viņam pienākošos cieņu un arī tiesības uz šo kopīgo labumu zemi, ko Dievs mums visiem kopīgi ir devis kā dāvanu. Protams, mīlestība pret nabadzīgajiem nav savienojama ar alkatību vai arī bagātības egoistisku izmantošanu. Tā ir baznīcas sociālā mācība. Tiekamies jau nākošajā dienas eh, katehēzē, kurā runāsim jau par citu uh, eh, baznīcas sociālās mācības principu, kas ir subsidiaritātes princips, ja ar tādu svešvārdu uh, lasīsim, pārdomāsim, izpratīsim, kas, ko tas nozīmē un uz ko tas mūs ikvienu aicina. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!